In hierdie stadium was dit nog net die leiers van die volk wat in die heilige stad, Jerusalem, geblei het. Een tiende van die mensen van die omringende dorpen is dier die lot aangewys om ook daar te kom blij. Die rest van die mensen het in die dorpen aangeblij om daar met die boerderijwerkzaamhede voort te gaan. Daar was mensen wat bereid was om uit hulle eie in Jerusalem te gaan blij. Hiervoor het die ander mense baie groot waardering gehad. Hier volg nou een lijst van die namen van die hoofde van provincies wat in Jerusalem gaan woon het. Die meeste van die mensen, die priesters, die leviete, die tempelwerkers en die nageslag van Salomose ambtenaren het in hulle eie huise op hulle eie grond in hulle eie stad bly woon. Sommige van die mensen uit Juda en Benjamin het hulle in Jerusalem gaan hervestig. Uit die staan van Juda was dit, Ataya die sien van Isia, die sien van Zacharia, die sien van Amaria, die sien van Sefatia, die sien van Maalalal, allemaal uit die nageslag van Peres, Maosea die sien van Barak, die sien van Kolgoese, die sien van Gazaja, die sien van Adorje, die sien van Joarib, die sien van Sagaria, die sien van Siloen. Die nakomelinge van Peres wat in Jerusalem gewoon het, was al te 468, allemaal uitstaande mensen. Uit die stam van Benjamin was dit, sal hy die sien van Messelam, die sien van Joet, die sien van Pedaja, die sien van Kulaja, die sien van Maosea, die sien van Itiel, die sien van Jesaja, as ook Gabba en Salai. Daar het al te saam 928 Benjaminite in Jerusalem geblei. Joel die sien van Sikri was hulle leier, en Jeda die sien van Senua was tweede in bevel oor die stad. Die priesters was Jedaja die sien van Joarib, en Jakin, Seraja die sien van Gilkia, die sien van Meselam, die sien van Sado, die sien van Mirajot, die sien van Achitab, was die hoof van die tempel. Hulle ambtsgenote, wat die dienstwerk in die tempel gedoen het, was 822. Verder was daar Adorje die sien van Jeroogam, die sien van Pelalio, die sien van Ansi, die sien van Zacharia, die sien van Pasgier, die sien van Malkia. Al te 242 leden van jullie familie was leiers. Daar was ook Amasai die sien van Asorel, die sien van Achsai, die sien van Misseleemut, die sien van Immer. Daar was 128 leden van jullie familie wat uitstaande soldaten was. Hulle bevelvoerder was Sabdiel die sien van Gedolem, die Levite was Tsemaia die sien van Gassep, die sien van Asrikam, die sien van Gassabio, die sien van Beni, Sabetai en Josabat was prominente figure onder die Levite en hulle was verantwoordelijk voor die werk buiten die tempel, Matania die sien van Mecha, die klein sien van Sapti, afstammeling van Asaf, was die koorleier. Hy het hulle in die gebed van dankzegging gelei. Papukio was Matania's assistent. Daar was ook Abda die sien van Samuel, die sien van Galal, die sien van Jeditun. Daar was altesaam 284 leviete in Jerusalem, die stad wat aan God gewij is. Die hekwachte, Akkub, Talmoen en hulle assistente wat bij die hekke waghou het, was altesaam 172. Die reis van Israël en die priesters en leviete het ooral in die stede van Jeda op hulle familiegrond geblij. Die tempelwerkers het op die offerlewel geblij. Hulle het onder die toesig van Sigha en Gespa gewerk. Die leier van die Levite in Jerusalem was Isi die sien van Bani, die sien van Gassabio, die sien van Matanio, die sien van Micha, uit die nageslag van Asaf, wiese familie verantwoordelijk was voor de muziek tijdens die tempeldienste. Daar was sekere koninklijke reels wat bepaal het wat hulle dagelijks moest doen. Etag ja die sien van Mese Sabel, uit die nageslag van Sirach die sien van Jeda het die volk in die Persiese hof verteenwoordig. Paie mense het in dorpe nabij hulle plase geblei. Die uit die stam van Jeda het in Kiryat Arba, de Mona en in Kapseel en in van die ander kleiner nederzettings in hulle omgeving geblei. Ook in Jesa, Mulada en Bidpelet, in Gassarsel, en ook in Berseba en die nederzettings in daar die omgeving. Ook in Siklag en in Mekuna met hulle omringende dorpies en in, in Rimmon, Sora en Jarmet. Hulle het ook in Sanoach en Adolam in die nederzettings by hulle geblei. Hulle het in Lakes en op die plaase daar nabij geblei, as ook in Asika met sy omringende dorpies. Hulle het dus in die gebied geblei wat strek van Beersheba in die syde tot bij die vallei van Genoom in die noorde. Die stam van Benjamin het in Geba, Mekma, Aya en Bethel met sy nederzettings geblei. Verder ook in Anatot, Nop, Ananeo, Gasor, Rama, Getayem, Gadet, Zeboem, Nebalat, Lot, Onel en Vakmanstal. Sommige van die Levite en Hida is gestuur om bij die stam van Benjamin te gaan blijven.